Maiatzak hogeita bat gaur aste azkena da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi berriozarren egunerako antolaketa prest. Maiatzaren nogeita lauean berriozarren eguna ospatuko da urtero herriko talde artistiko eta alkarteek osatzen dute egitaraua jai giroa nagusi delarik naldia, eguzki plazaren inguruan kokatuko da eta bertaratzen diren pertsonei onelakoak eskenik, eh, eskeniko zaizkie artisautza, eoziri parpaiga hilien topaketa taloiana oitura osasungarri buruzko programaren erakus maaiak, dantza emanaldiak, erraldoien konpartsa eta doinua musika bandaren emanaldia. Eguardian ordea kaldereteak izanen dira basoa pasalekuan urtero kaldereteetan nudalak laguntza luzatzen du. Kultur zerbitzuan izena emandako kuadrilei ardoa eta zakar boltsak emanez aurten laguntza eskuratzeko. Ostegun aurretik izena eman beharko dute kuadrilek kultur zerbitzuan edo beda bederatzi lau zortzi, 0 iru, amasei, bost, sei telefonoan. Eta, xabi, eguneko egitarabarekin bukatzeko, arratsaldean aurrendako jolasak, sokatira txapelketa, dantza, erakustaldia, blusenea bigban taldearen kontzertua, gaitariek eta bukatzeko, azkenik, zuzen zuzkoa izango ditugu. Eta beste aldetik berriozar irratiak, zuzeneko kaixo berriozar magazin berezi bat eginen du berriozarren egunean. Berriozar irratiaren irugarren urte urrenarekin goitze dituz, berriozar irratiak, zuzeneko kaixo berriozar magazin berezi bat eginen du berriozarren egunean. Magazin berezi horretan eguneko protagonistei elkarrezkatatuko zaile baita, herrian ezagunak direnei ere zuzenki arte kalekalean izango gara zuzenekoa ematen ikustera urbele zintzaretenei, amaiketatik aurrera, FM-ko enpuntu sortzian egon gogara bestena, interneten ere entzongai, gai, izango gaituzue. Eta gaiak eh, aldatu, zizildutako lurpetik ateratzen izeneko erakusketa astelenetik ikusgai. Arantzederen eskuko lurpetik ateratzen lanetan egindako argazkeak dira justukiz, are erakusgai daudenak, batik bat ezkabamendiko espetxearen ondoko botilen hilerrian, hobien lanetan egindakoak, kulturgunean ikusgai dagoen erakusketa hau, nafse oita masei fusilatuen senitartekoen elkarteak antolaturiko oroimen historikoaren inguruko jardunaldien baitan kokatzen da, erakusketaz gain bestelako ekimenak antolatu dituzte, Ostiralerako San Cristobal espetxearen inguruan solasaldia antolatu dute. Horretan Koldopla eta Joakin Urtasun parte hartu hartuko dutelarik eta ostegunean ostegunean honetarako ez zurrengorako el reencuentro liburuaren aurkezpena jardunaldi hauen barrekoare izan zen aurreko igandean San Cristobalen preso egondakoei egindako omenaldia jaurdunaldien antolatzailea den neneko arte eta atzo, atzoko magazinean elkarrizketatu genuen eta horrexeatik honera gaur ekarri dugu bere hitzak. Bueno, AFNA ah, eh, 36 es una asociación que nace hace 14 años eh, y con una idea muy clara. Había cantidad de víctimas aún eh, de la represión en, en los inicios de la guerra aquí en Navarra que aún tenían pendiente el enterrar dignamente a sus muertos. Es más, tenían pendiente el saber dónde estaban sus muertos, en qué, cuneta o en qué fosa los habían eh, enterrado, y eso, el exhumarlos y el, enterrarlos pues, en sus pueblos de origen. Y en principio es una asociación de familiares de fusilados de Navarra Musikaren eguna ospatuko da gaur berriozarren. Matrikulazio kanpainarekin gointze dituz, gaur ospatuko dute musikaren eguna. Eskolako talde baten kontzertuak emango dio hasiera egunari. Hau, arratsaldeko seietan Euskal Herria plazan entzungai izango dugu bestaldeko musika emanaldiak ere eskainiko dira Dunez TV eta Nafarreko mailen plazatan, baita foru pasalekoan ere bestalde musika eskolako ikasleek kale jirak egin dituzte berriozarko kaleetan zehar. Mendien lagunen txangoarekin erikiko dugu gaur kirolen atala, nora eginen dute azken txangoa, garazi? Sire honda berroitala amalau metro dituen unanua mendiari ekingo diote eta igantzedik hasiko dira igoera egiten eta diozu mezela xabi hau denboraldiaren barneko azken txangoa izango da. eguraldiaz azmintzatzeko unea dugu orain zerdio gaurko iragarpenak eh, garazi. Zerua tarteka arteka egongo da gaur goizaldean eta arratxean batez ere zaparra txikiak botako ditu baliteke trumoitzuak izatea eta arratsaldean aukerak handiagotuz ego osagaiko haize olbizibiliko da boladako gorrekin egunaren lehenengo partean ego ekialdekoa nagusi izan da ezea eta bigarrenean ego mendebaldekoa ordea eta gaur temperaturei daukionez zaldaketarik ez xabi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren erratiaren sintonian fmkoen puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.